2022 թվականի տարեվերջին վարկերի 84.9%-ը կազմել են բանկերի վարկային ներդրումները, 9.5%-ը երկարաձգված վարկերը, 5.6%-ը բանկերի ժամկետանց վարկերը, նույն տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ համապատասխանաբար 88.9%-ի, 7.1%-ի եւ 4%-ի փոխարեն։ Տեղեկությունը փոխանցում է ազգային վիճակագրական ծառայության մակրոտնտեսական ցուցանիշների, ազգային հաշիվների, ֆինանսների վիճակագրության բաժնի պետ Արևիկ Սահակյանը։ Արտաժույթ ոլորտով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդամենը 25.0%-ը, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ ցուցանիշը նվազել է 42.5%-ով կամ 9.7%-ային կետով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ 25.3%-ով կամ 5.6%-ային կետով։ Ներկայացնելով առևտրային բանկերի վարկերի ու ավանդների վերաբերյալ տարեկան տվյալները, Արևիկ Սահակյանը նշել է, որ ավանդների թիվն աճել է 2023 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ այն աճել է 3.7%-ով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ 4.6%-ով։ 2023 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ բանկերում կազմակերպություններից եւ ֆիզիկական անձանցից ներգրաված անվանները կազմել են 147.5 միլիարդ դրամ, Ավանդների ընդհանուր կառուցվածքում 85.3%-ը պատկանում է ռեզիդենտներին, 14.7%-ը ոչ ռեզիդենտներին։ Ռեզիդենտների կողմից ներգրաված ավանդների 28.9%-ը ծպահանջ են։ Սրանք ռեզիդենտների հաշիվներն են, պարզաբանում է Արևիկ Սահակյանը, որոնք բանկերին պահպանման հանձնված եւ որևէ գործարք իրականացնելի հանվող միջոցներն են։ 71.1%-ը ժամկետային ավանդներն են։ Ֆիզիկական անձանց կողմից ներգրաված ավանդները, որոնց մեջ մտնում են նաեւ երեխաների համար ներգրաված ծրագրավված նպատակային ավանդները։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը տվյալներ է ներկայացրել Արցախի բանկային համակարգի հաճախորդների թվի վերաբերյալ 2023 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ այն կազմել էր 136000, որից ֆիզիկական անձիկ 135000, իրալբանական անձիկ 5000։ Նրանց հաշիվների քանակը կազմել է 227000, որից ֆիզիկական անձիկ հաշիվները 218000 է, իսկ 9000-ը իրաբանական անցած հաշիվները։ Նախորդ նախորդ տարվա համեմատ Արցախի բանկային հաճախորդների թիվը գրեթե չի փոփոխվել։ Հաշվետու ժամանակահատվածում սակայն ավելացել է իրավաբանական, նվազել ֆիզիկական անձանց թվականակը։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։